Hola, eu ben, ti que tal, Elena? Creo que tes unha noticia un pouco escandalosa proveniente de Estados Unidos, non? É que hai moitas noves de Estados Unidos, de repente que... <laughs> Eh, <laughs> por que será? non, <laughs> no sei por que será, como parece que todos os días algo pasa. Pois sí, parece que o noso querido presidente quere poner aranceles ora ás peles que se fagan fora de Hollywood pero de directores estadounidenses que as fan fora de Hollywood. Es que non, non se entende nada, como todo que di, non? Pon un post en Twitter, outro xoso, non sei que usa ahora, e, eh, e di iso, e despois todo o mundo está flipando e ninguén entende o que quere dicir. Porque igual que non quere que se entenda, o que quere liala en plan de... Uh, Exacto, sembrar sí. caos que o que está facendo e xa está, non? Pero dixo que non te preocupes que as peles de James Bond se van seguir facendo. Ai, gracias. <laughs> Era o que máis me preocupaba, estaba pensando, haberá outra peli de James Bond, non haberá? Será xo protagonista protagonista negro, gay ou algo así, haberán uh, problemas, pero James Bond e Cowboys non hai problema, non sei. E tiñas outra cousa que dicir? Pois pues agora hai un papa estadounidense ah, tamén, que mira ah. cantas cousas eh, estadounidenses. con conquistando o mundo. que ben <laughs> todo. Por xo tiña desconquistado bastante. Eh? <laughs> cada vez máis, máis e máis. Que, que país máis maravilloso, non? E de feito, creo que non é, din que non é dos peores. A xente aínda di que, oh, este, maravilla, sí, non? Con este rapaz. estar que, guai, que eu tampouco estou me, mo, moi metido nas, no, na, no, no nas cousas da igrexa, pero parece que, bueno, vivía moito tempo en Perú e que... A ver, a ver que falo mal de JD Vance, así que iso xa mm, Tamén di que, que, que tapou violacións de, en Perú, pero bueno, eh, que, que cura non? Que, bueno, que non lín artigos de verdade e parece que iso era bulo. Eu ah, que, sí? eu que sei. Ah, vale, pero... vale, era un bulo entón. Ah, bueno. No, pues a que, ver. bueno, é que non estamos, sí, pero bueno. parece que tamén veo conclave para prepararse ah. para o conclave a peli ah, esta. vale. Sí, sí. Ti, ti non a viches. Ainda eh, non a vi, non. No. Pero empecé a ver eh, The Last of Us. Ah, bien. Oh, esta me encanta moitísimo. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ahora teño que ir, que vou retrasada, ahora sí. teño que ver Cónclave, despois cando xa xa se deixe de falar de Cónclave Pereina, eh, o sabes, sí. funciona así, vou arlen, vou arlentín. bueno, pouco a pouco, a ver se si a xente ainda se lembra cando cando vexas. Bueno, esta peli eh, da igual cando se vexa, realmente esta peli seguro que moi pouca xente escoitou falar dela, non? Daqui imos falar hoxe, que pensas? Sí, bastante independente e Y sí, o sea, non están moitos cines, pero bueno. Bueno, pues empezamos. a la Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. La película de que imos está dirigida por por Ariane Labed, penso que se pronuncia, que é unha actriz eh, directora de país de País franceses, eh, prepasou unha parte da súa xuventude en Grecia e a súa carreira e vida persoal está moi vinculada a, a este país tamén. Eh, gañou o premio de mellor actriz no Festival de Venecia pola súa primeira peli que fixo, eh, que se chama Attenburg, que, que non vin, Pero uh, é unha película grega que forma parte da nova ola rara do cine grego. Uh -huh. um, que tamén forma parte de, deste movimento Yorgos Lanzimos que é a súa parella. Uh ah, -huh. um, tamén fixeron dúas pelis xuntos, um, ela como actriz, el como director, eh, sai en Alps e tamén sai en uh, A Langosta. Uh -huh. eh, nos últimos anos tamén fixo eh, Antes da Medianoite de Richard Linklater, The Souvenir de Joanna Hogg, eh, aparece na adaptación do videoxogo Assassin's Creed -huh. Ah. e xusto ano pasado eh, aparece na última escena da, do Brutalista oh, sí? e a persoa que dá ese discurso que tanta ah, que tanto nos ah, fixo pensar sí. e falar <laughs> <laughs> na última escena e, bueno, e ora estrea a súa primeira peli que tamén é bastante rara e desconcertante, como as obras da súa parella, como a ola esta de cine raro grego, Eh, chámase September D o September Says en ingles it I'll be okay. That's the fourth time you've been sent home this year. Where did you learn to be like that? She's the person I've always wanted to be. No, I'm pretty good at looking after July. What do you mean? Nothing. Vale, pois September D ou September Says eh, é unha peli da relación entre dúas irmáns que viven en Irlanda e que son as dúas fillas de unha parella eh, bueno, interracial, a, a súa nai é, é hindú, non? E o pai, pois non o sabemos, eu entendo que é branco, pero non, non se di. Non quero dicir moito desta peli en concreto, voume centrar no que din nos nas páxinas, o sea, no, no, na sinopse oficial, porque me parece que é unha peli que está guai non saber moito, como pasa con moitas, no? pero está en concreto, a mí me parece que a sinopse que utilizan, que están utilizando en internet está guai porque non te di absolutamente nada máis do que deberías saber. No? E basicamente vai de relación de dúas irmáns que son moi diferentes entre elas e que teñen unha relación para min rozando pues, un pouco enfermiza, non? Lexeramente tóxica. Eh, as irmáns son Mia Zaria, que é unha actriz que sei que fixo máis cousas, eu non a coñecía, e Pascal Can, que, que creo que é a súa primeira vez nunha peli. E a nai, probablemente vou mm, eh, pronunciar mal o seu nome, é Raki ou algo así, o hindú non é meu <laughs> idioma forte, <laughs> sinto. Eh, bueno, basicamente tamén esta relación coa nai, unha nai que é demasiado permisiva, digamos, unha nai que é casi ausente, non? E basicamente está, te, sufre moitísimo bullying no, na escola e un, unha vez pasa unha cousa moi grave e a nai as leva a, a unha aldea para escapar de todo isto, entendemos, non? E basicamente pois, a peli fala de todo isto, non? De relación entre as tres, da relación delas co mundo e un pouco o que comentas, non? A súa relación cunha vida que elas son dúas rapazas especiais, digamos, e bueno, o, o mundo que, que a rodea e a relación entre elas mesmas, non? Non quero dicir moito máis, sempre digo isto, pero nesta en concreto gustame moito, gustame moito porque a sinopse sei que Lin non me dixo absolutamente nada e cando vin pois, a peli, pois como que vin con ollos novos, non, digamos. Non sei que pensache ti da peli, non sei se queres empezar comentando algo. Eh, sí, eh, estaba pensando que non, non, non sei moi ben, creo que non está moi claro o que quere dicir a directora con, con esta película. Eu teño que dicir que eu vina xusto despois de ver Adolescence, a serie uh -huh. esta de Netflix. Uh -huh Eh, así que para min creo que, que fala moito de, no, da, da mocedade de hoxe en día, de, de o que sufren cos eh, móviles inteligentes, coa crueldade dos outros rapaces e non sei, a violencia que se sufre psicolóxicamente e físicamente nas, nas escolas. Uh -huh. eh, E como é existir neste, neste espazo hostil constantemente? Eh, despois tamén as rapazas ven na tele, e o que ven na tele son series de reality super sexualizadas. Uh -huh. eh, y bueno, eh, no sé, así que creo que quería un poco mostrarnos esta realidad y de ser mozo eh, a través dos hoyos de dúas hermais, eh, hermás moi moi raras. <laughs> Claro, no, e claro, supoño que tamén o que implica ser raro nunha sociedade que non quere que o sexas, non? Porque elas son sí. particularmente raras. Unha delas máis complicada que a outra, sí. diría, non? Eh, e supoño que era tamén que éramos ariso, non? Cando ti queres ser distinta, pois a sociedade non quere e te vai atacar, non? Uh -huh. Podemoslo dicir así, aínda que, bueno, para min a peli ten máis cousas. É unha peli extraña, non? Eh, non sei con que sensación saíche, non sei se queres facer así unha, unha reflexión sobre algunha cousa en particular. Porque a min eh, custa, é unha peli que acabo de vela hai un rato, eh, sí. estaba eu sola no, no cine. Eh, e non sei, non sei moi ben aínda que penso, sabes, se eh, teño demasiado recente, é certo, e entón, bueno, me gustaría que se podes empezar ti comentando algunha cousa. Sí, pues eu, eu saín, xa, non disfrutei nada de vela, estaba moi incómodo en casi todo momento, porque Creo que a idea, non? Sí, sí, no, total, total, sí, sí, sí, a propósito, pero a rapaza de setembro non sabes de que é capaz, non sabes que facer en que momento. Bueno, creo que tamén se pode dicir que o título ven do, do xogo de Simon D, uh -huh. no? Así que a rapaza September moitas veces está dicindo a súa irmá que tamén se chama July, que son dous meses do ano, seguramente é un significado de porque unha se chama July e outra September, pero non, o sea, non, non sei por qué. E bueno, así que septiembre un poco di, bueno, fai tal, fai esta cousa. E <laughs> nunca sabes a, ata que punto vai chegar este sí, xogo. Sí. Que dá moito, moito medo e, e tamén están no, eh, loitando contra códigos de beleza. Sí. Eh, e outras cousas que os rapaces se meten con el porque teñen pelo, pelo. No? Nas, nos brazos e debaixo dos brazos e, e, e bueno, pero chega un, a un non sei, un <laughs> uns momentos moi escuros e, e unhas escenas moi tétricas. Non? Eu estaba non sei, sufrindo en casi <laughs> cada eh, momento da peli. É que eu creo que é o que, o que quere, non? Porque sí. de feito ela mantén os planos durante moitísimo tempo e algúns dos planos, bueno, non sei se moitísimo, pero durante bastante tempo e algúns dos planos son moi incómodos, mm. non? E, e ti, eu non o sufrín tanto, Eh, é dicir, era moi incómodo, pero ao mesmo tempo eu estaba intentando averiguar que, que estaba, que me quería ensinar un pouco a mm. directora, non? E pasaba un pouco tamén, aparte do que dis, creo que tamén quero mostrar un pouco as maternidades ou as paternidades de hoxendía, que queremos ser amigos e amigas, bueno, eu non son nai, igual o que digo unha barbaridade, non o sei, pero dame a sensación de que estamos chegando a un punto que non que queremos entender aos adolescentes, non? E está guai, os queremos acompañar, pero que o mellor ás veces nos pasamos de rosca, non? E, e aquí setembro, igual había que dicir ya algunha cousa en algún momento, non o sei, non? Mm. Ou a eses nenos e nenas que fan un bullying brutal, que, que fan un bullying violento ás veces, sí. porque a Yulai hai un momento que lle mete unha hostia gorda, sí. non? E, e é como que, e me dá sensación, e a Nai, claro, non sei se é que a Nai está mal, non sei que a Nai... Sí. Hai algo moi complicado, hai algo que se me escapa máis profundo do que mellor de entrada parece, non? E, porque mm. ela despois a Nai vai é un artista, non? E vai mm. a presentacións das súas obras e, e todo parece super feliz, pero despois na casa é unha Nai extraña, non? É unha sí. Nai que, que está aí, que está presente, pero un pouco de forma extraña, sí. ¿no? Creo que é outra nai en perfecta que vimos moitas uh -huh. esta, sí, sí, sí. este é ano no, no, no sí, teleclub. Das maternidades. Sí. Tamén eh, é unha pelea dirixida por unha muller, creo que se uh -huh. nota que non, sí. que, que tamén non falamos nos últimos capítulos que a, a, a maternidade non é tan sinxela como uh -huh. parece, como estamos vendo en moitas pelis de novas directores, uh -huh. que moitas son as primeiras pelis que están facendo directores. Eh, pero sí, total, está sendo unha nai solteira e creo que igual se nota que non foi o que ela quería coa súa vida, non? Igual, sí. igual acabou sendo nai, non sabemos a súa historia, creo que está facendo o mellor que pode, pero creo que tamén está moi inconsciente da realidade das vidas privadas das súas fillas. Exacto. Pero yo tamén me conecto con Adolescence, a serie esta. Um, e non está preparada para xestionar todo o que, o que lles pasa, non sabe reaccionar, um, e non. E, sí. e é unha artista, <laughs> pero tamén usa as súas nenas sí. nas súas sesións de fotos. A primeira cousa que vemos é que ela disfraza as nenas as xemelgas de O Resplandor. Sí. <laughs> Cando son máis pequenas, que a primeira escena son máis pequeniñas, eu creo, non? Non, eu creo que... Son iguais? No, creo que sí, creo que sí, porque despois están na sí, despois, inauguración despois, sí. de fotos e tal, creo que son elas. Non, non sei. Non, no sei, creo... pode, pode que sí. Creo que sí. Eh, tamén ela ten imposible ter a súa vida propia, si leva un nome a casa, as nenas escoitan todo. Se si ten unha sesión de coa psicóloga, escoitan as nenas escoitan todo. a sesión. Pero eh, tampouco ten cuidado, non? Porque o mellor non no. poñas a, a sesión a hora na que a túa filla está en casa, sí. non? O sea, é como ese doble rasero, non? Sí. De dicir, claro, é unha putada porque é nai solteira e ten que E claro, e é durísimo, non? Pero ao mesmo tempo hai algo aí de que ela mesma non o eh. xestiona ben, eu sí, creo, sí. non? Sí, sí. E supoño que ela é o que dís, non? Igual é unha eternidade non escollida, cunha mm. persoa non escollida, eh, ten mala relación coa súa nai e coa súa sogra polo que se intúe nas, nas cousas que di ela e, bueno... Sí. Pero está guai, porque a min gustame que sexa tan imperfecta. O sea, creo sí, sí. que é parte do que colle forza da película, non? Entendes máis mm. ben as nenas con, con esa nai que teñen, con esa figura, non? Sí, sí. E, bueno, creo que, que, pasa moito. Tamén me lembro a... Temos que falar de Kevin, uh -huh, non sei, tamén, de, sí. de, de películas así. Cando tes unha nena como September, que ten que ter unha actuación realmente terrorífica, sí. increíble. A <laughs> primeira peli de... Iso, pa Pascal Can, Pascal Can, non sei como se diu o seu nome. Seguramente aí mos ver máis cousas, pero Eh, non sei, que, que faz cando tes unha <laughs> filla así, e non te das conto, non? Porque pensas que é a miña filla e, sí, e sí. igual é algo moito máis tétrico ali. E que non estás consciente do que está facendo coa súa irmá, non? Que está, sí. está que, en teoría quere a súa irmá, pero dunha forma super enfermiza, sí. non? E, sí, sí, e, sí. sí. A mí tamén me recordou moito a, a esta peli de, de Peter Jackson, eh, Criaturas... Eh, especiales, sí, como eh, é? Eh, ah, lovely Creatures. Lovely Creatures, eh, sí, criaturas... Ah, no No, no, ah, Lovely Bones. E outra no, era... Lovely Bones, es, eh, sí. E ah. outra. Bueno, non me vou acordar. Sí, criaturas especiais. Era sí, a súa primeira sí, peli, sí, creo. Sí, sí. sí dunha historia real, de dúas amigas, mm, eh, sí. así. E me recordou un pouco mesmo, non? Estas relacións de amizade que se tornan un pouco extrañas e que non sabes moi ben se están sendo boas ou malas para mm. unha das persoas, non? En sí, concreto. Sí. Eh. eh, sí. Eh, non sei que se queres, mm. non sei. Sí, sí, e ten este lado, non? De, de estas películas así de mm, adolescentes, no sé, raras, peligrosas, violentas, pero es, para mí también hay, hay un lado este de... Eh, do cine de Yorgos Lanthimos, por exemplo, porque non hai música en toda a peli, eh, creo que se usa luz natural en todo momento, eh, como falan, como actúan de un xeito moi seco, creo que se saca tamén de iso, como non unha peli realista para nada, eh, eu volvín ver a eh, Carretera Perdida de David -huh. Lynch hai pouco porque estaban facendo unha sesión nun ciclo de Lynch despois da súa morte no, no Numax que vai sobre un protagonista que non sei se a biches esta peli. Sí, sí, sí, sí hai, hai non, sí. non sei se te lembras, pero é un protagonista de repente parece que esta persoa volvese en outra persoa que é un, no, un rapaz máis novo con unha vida completamente distinta pero tamén porque hai un raio de electricidade ou algo así e, <laughs> cambian de historia completamente. E, e creo que hai moito de David Lynch, non? Estás moi incómodo en moitos momentos de algo surreal, uh, hai un corte sí, parecido na peli sí. esta, e, e claro, es que a primeira imaxe que ves é o resplandor, así que non está sendo moi... Um, sútil, ¿no? coas súas escollidas de, de referencias. Sí. Eh, pero sí, así que ten este lado un poco oscuro de adolescentes que dan medo e despois o, o mundo se real, o cine é surreal. Pero está guai porque incluso é capaz de amosar ese medo, porque tamén dan medo os que os bullies, os os, sí, os maltratadores, mm. non? Eh, e consigue todo isto ao principio para min sen ao final sí que se volve máis oscura a película, non? Pero esta primeira parte ata ese momento que dis que cambia a película mm. consigue isto sen apenas efectos, o que dis, non? É simplemente Yeah. September dicindo cousas. Sí. <laughs> sí. E <laughs> é como alucinante, porque a nena esta le, ten moitísimo peso da peli. A irmá mm. tamén o fai moi ben, eh? pero, sí, sí. pero é que ela é increíble, non? Mm. Porque cada vez que aparece esos bicos que lle dan a cabeza, incluso que como está todo, é todo como moi en plan de uf, no, sí. hai algo aquí que me está sobrando, non? É como non sei. Eh, e tamén, bueno, e tamén a relación cos rapaces de clase, o sea, eh, da medo, o sea, xintes, dices, dis, eu non querería ir a unha escola inglesa, que seguro que non son todas así, pero a sensación <laughs> que te queda é de, oi, dios, eu que sufrín algo de bullying, pois dis, dios mío, menos mal que non foi nesa escola, <laughs> porque sí, sí. non sei, é como algo sí. bastante bastante terrorífico. E o fai sí. sen necesidade de grandes momentos de luz ni nada, o que dis ti, non? Non, non, é todo moi sen música, sen, sí, iso, sin... sen montar de un xeito moi rápido ni nada. Incluso hai un momento no que a, a nai está poñendo como no sofá unha especie de cousa para protexer, o sea, ah, sí. unhas telas, mm. e a min até eso me daba como un pouco de que está pasando, no, que, está facendo, sí. sabes? O sea, fala coas túas fillas, non poñas eso. Pero o sea, estaba no... incómodo en cada momento, <laughs> en todo momento, en todo momento. Eh, e eh, bueno, o sea, es que te decir, tamén me lembro bastante a mm, como era, sacrificio de un cervo sagrado de biches este de Lancimus. No. que vai de eh, Barry Keoghan, Barry Keoghan, es, o, o actor irlandés este que sai en Saltburn e outras -huh. pelis que fai un pouco o papel de September, <laughs> que se infiltra nunha familia e empeza a decir cousas raras, empezan a pasar cousas raras. Um, así que, bueno, ten este toque moi perturbador, pero sen ser moi, non sei, artificial, uh -huh. ni nada. O sea, todo sí, sí. Co, cos mínimos, non? A vida, a vida mesma, sí. Eh, Eh, bueno, único te, te, teño que decir que ao final non funcionou xa. nada para mí. non sei. Foi o que, foi o que me pasa a mí, xa falaremos no, no spoiler, sí. pero pasoume o mesmo. De sí. feito era como jo que estaba sendo moi guai todo e de repente dixen, non Ademais hai cousas que non me funcionan directamente como de guión, non sei moi ben, mm. xa falaremos, pero hai cousas que non me funcionan. Sí. Eh, sí, foi a o que fallou tamén. Hoxe estamos de acordo. Sí, estamos outra vez, volvimos. <laughs> Vaya. <laughs> non imos pelexar. <laughs> Eh, sí, eh, non sei se queres dicir algunha cousa máis ou imos a... Porque moito do que queremos falar supoño que sí. están spoilers, o sea que imos ao veredicto, entón. Sí. Eh, veredicto, eh, iso, aprecio moito o tono da película, eh, as actrices, o incómodo que me fixo sentir en todo momento. Eh, creo que é unha primeira película moi interesante e moi ben feita e teño moitas ganas de ver a, se a seguinte peli que vai facer. Eh, Pero es que el final para mí es muy importante en esta peli. el <laughs> final no me gustó. Está basada en un libro. Eh, así que podemos decir que culpa de los libros, no sé. Em, no sé, así que para mí tengo que decir, eh, paga pena verla, em, pero no puedo decir que me encantara por, por lo final. Si eu pasei no ben vendo dentro de dentro do da, das, do estrés que provoca, e creo a fotografía me gustou moito. Mm, Estuve todo sí, rato sí. pensando, dios, que fotografía tan bonita dentro deste drama. Sí, sí. E despois a mí igual non en sí o final, o significado do final en sí, como a forma na que está mm. na que está representado. Eu animaría a xente a vela, creo que é unha peli riquiña de ver, dura hora e media, o sea, bueno, riquiña de ver, unha forma de falar, <laughs> quero decir, quero decir que se ve ben, con as actrices xeniais, o sea, a peli é moi moi creíble dentro do, dentro do seu, non? E está mm. guai. Pero sí, eso, xa falamos agora que me, a, me, co final de unha sensación como de que estaba intentando coller demasiadas cousas, mesturalas e fixo unha cousa que igual non lle saiu de todo ben. Mm. Pero bueno, xa falamos agora que lembrade e deses que ter un pitido. Hoxe sí que é un spoiler gordo, eu creo, o sea, que se sí, non sí, se sí. queredes ver a peli, non escoitedes esta parte. No. E nada, eh, un pitido e... Sí, spoilers. Bueno, espero que non estea escoitando agora se <laughs> non queres saber o final pero fai un final do sexo sentido, non? Uh -huh. E como, ah, estaba morta... <laughs> De, de, de, de apagón <laughs> ese. De, de apagón de... eso e está imaginando todo na súa cabeza. Sí. E xa, <laughs> sí. sí, a min, claro, eh, non sei se viches unha serie que se fixo moi famosa hai uns anos, que ah. era de unha... Bueno, moi famosa tampouco sei, pero era unha muller que, se non a viches, igual te vou facer un spoiler da hostia, o sea que igual non debería decir isto. Como se chama? É que non me acordo como se chama, pero ah. unha muller que van vivir ela e a súa home a unha casa e coa súa filla e bueno, van pasando cousas e vas daste conta de unha cousa. Bueno, entón non o vou, vale. vou dicir porque senón sería un spoiler. Alguén está morto. <laughs> Eh, sí. <laughs> bueno, digamos que eu, é unha temática que eu xa vin en varias pelis, non? Sí. Isto de que realmente unha da persoas non está viva, está morta dende digamos que a rap, que a nena cre... Vale, vamos a empezar polo principio para que a xente que, que, que bueno, que o queira escoitar entenda. Mm. Eh, Yulai fai un vídeo pornográfico para un compañero de clase, en teoría para un compañero de clase, e resulta que son os bullies que os mm. que lle están que están intentando putar, entón, bueno, o vídeo se fai viral e, claro, eh, Ana nai desesperada entendemos que a leva do cole que a, que a leva a outra vila para que para esquecer o que aconteceu, non? O que pasa que o que acontece realmente é que September intenta vengarse dos, dos que putearon a súa irmá e morre porque por un rayo, non? Entendo que morre electrocutada. Sí. Eh, E, e durante todo o tempo que está na vila esta de Costa, pois September está morta. O que pasa é que a min, o que non me funciona moi ben é a nai non parece estar sufrindo a morte da súa filla, non? É como, en teoría, é todo como moi extraño, porque non non sei, hai algo que non me funciona aí. É dicir, moitas veces me funciona que haxa unha persona morta, é certo que non o pensei en ningún momento, pero creo que non o pensei porque non funciona, o sea, non, faltame algo, non, para darte conta de que septembre está morta, ou que? Xa, non sei, sí, es que a nai igual así é como reaccionou despois morte, sí, non sei, pa parece que está castigando, non, non sei, ou apartando as súas fillas do mundo real porque pensas que Setembro claro. acaba de intentar matar a alguén, <laughs> bueno, o que matou a alguén. E ademais porque Julai foi, foi víctima de un, sí, de un acto, amén. de, un acto de, de violación sí. en internet, non? Quero sí, decir. Sí, sí. E é comprensible, pero entón é o que diste, de repente a película dá un xiro, a, a rapaza outra está morta, se, Julai estáse facendo todo a si sí mesma, entendendo que a súa irmá dicindolle que fagas cousas, mm. pero entón a nai A ah, nai... Por que non sufre máis? Eh, forrolle unha filha. Igual, igual por iso está sufrindo tanto, porque o que, o que fai a nai é pecharse na natación bueno, e non sair nunca. Xa. Igual o seu método de... Ademais, eh, a, outra cosa rara é que van á casa da aboa. Sí. E a aboa nunca aparece. Nunca. Non sabemos se está morta, se si Entendemos se marchou... que non, porque ela dice, non está a a chave debaixo da tal, non sei onde está, pero non quero falar, non quero falar coa túa boa, en eh. plan de, pero entón a boa non está morta. No, non sei, pero como así que me parecía que estaban metendo moitas cousas moi interesantes sobre a, o vídeo eh, a relación das dúas irmáns que sí que parecen que teñen unha relación casi sobrenatural, ¿no? falan a súa propia lingua ás veces de ruidos e pitidos e cousas así E, e ao final é simplemente, bueno, estaba morta todo o rato e ora July está imaginando que, que siga falando. Non sei, que, que me pareceu moi barato, moi de sí. libro barato que les no aeroporto. E non... Sí. A mí, para mí estaban montando un ambiente e un rollo moi interesante e ao final foi simplemente, pois, pues, no, estaba morta. Eh, sí, como... Era un sueño de resinas, non? Como en Los Serrano. Xa, Sí, sí. Eu supoñemo que hai algo do que dis que pues, pois, que o libro é así, suponemos, non? Pero sí, sí que é certo que además a min eso, que me parece que non está que non está, por exemplo, tamén cando vai á praia, que a invitan á praia, en teoría invitan as dúas irmáns, e hai un rapaz que de repente queda prendado dela e se enrolla con ela aí de repente e follan. ¿no? A mí iso igual me pareció interesante, ¿no? Pero... Como ella no se imagina a sí misma follando, bueno, sí, así sí. que tiene que ser septiembre que folló con él. Bueno, sí, claro. Eh, e en verdade ela está tendo, por eso ela comenta como me gustaría ser a miña irmá, non? Uh -huh. Tamén é interesante dicir que eu creo que Yulai está mm, un pouco trastornada con este tema sí, sí, sí. porque a súa irmá fixolle xurir, xurar mil veces que se morrían, se alguna teña que morrer teña que ser sí, Yulai, non? Entón eu creo que ela quedou, sí. o sea, eu supoño que é unha relación tan trastornada que quedou trastornada de que a súa irmá mm. morrera mm. cando ela xuraba que morrería ela, non? Sí pero sí que hai algo aí que non funciona. E, e September era unha personaxe que molaba tanto que sí que é certo que estaba guai darlle como un toque diferente, non? Sí. Una unha explicación igual máis de psicópata, porque igual setembro é un pouco psicópata. Eu creo que está, sí. Non, non pasa nada, se pode <laughs> xogar tamén sí. con iso, non? Sí, sí. Um, sí, sí, non sei. Despois a escena final que está moi ben feita, no? Que, que é un zoom, creo dende un acantilado a outro e está ali Julai ali a, o, sea, o borde do acantilado a ver se se tira ou non, se se suicida ou non. O que pasa que outra vez como un pouco me daba xa me parecía todo sí. tan falso que me daba igual se se tiraba ou non, sí, porque xa non estaba creendo a peli. Pero, eh, bueno, estaba moi ben grabada <laughs> a escena. Sí, sí, sí, <laughs> sí, sí, sí. sí. Mm. Pero sí que é unha pena, eh, porque era todo maravilloso. Eu cando de repente empecé a ter eses flashes, eu incluso pensaba que iba a ser máis, iba a ir máis polo tema de ah, que ima, ima, me iba a tirar este home, por fin iba a ter o meu despertar sexual, e vai a miña irmá e se lo tira por min, entón eu pensaba que iba a ir máis por mm, un tema sí, de, sí. de que ao final ela se dá mm. conta mm. de que September a manipula, sabes? Pensaba que iba a ir o rollo de ela desperta por fin, mm. eh, consciente de que a súa irmá non, non, non está facendo nada ben, non? Mm pero ir polo outro sí que é unha pena, porque eu creo sí. que molaba máis que Julia de repente igual atacase a súa irmá, por exemplo, ou algo sí. así, non? O, o fose en plan, jo, eu iba a follar eu e co este tío que por fin ah, lle sí. gusto a alguén e, e ti Por celos nerviosos por sí, sí ou por que, que darse conta de repente, non? Mm. De que la... ou cando se corta no pescozo, non? Que en teoría é a súa irmá. Sí, e dis, a ver se espertas dunha vez, non? Yulai, sí. pero ao final O que fai? Unha escena ela bebendo leite, o que que está comendo, bebendo? E eh, ovos e leite, non? sí, <laughs> non sei. Escenas moi desagradables, sí. Sí, sí. E ao mesmo tempo aí está a súa nai comprando o mesmo que ela está consumindo, non sei se hai unha mensaxe con iso, ah, sí. catas, pero non sei se hai unha mm. mensaxe con iso. Despois había a nai que volve a casa e hai monos, pero era un -huh. un soño, imagíname. Non que... teño ni idea. <laughs> pero eso, como hai cousas moi surreais que me gustan, a mí me gusta non sí, entender sí. cousas, pero sí, neste sí. caso me pareceu máis ben non entender e que non creía moi, moito, sí. non, non sei. Pero creo que o que diste é mm. unha directora que probablemente cando lle colla máis o tranguillo sí. a facer ese tipo de cousas era moi crack despois. Eu creo eh? que Vai sí. facer máis linchanidades e seguro que acabará conseguindo que non que nos metamos na súa movida. Sí, sí, eu creo que... No, eu teño moitas ganas de ver a, a seguinte cousa que faga, sí. Así que, que siga, que siga. Yes. Silly to lie. Watch where you put your feet. What are you talking about? September! My sister's there. September says. I'm gonna poke your eyes out! If only one of us could remain, it would be Pois nada, como sempre, esperemos que escoitarades ata aquí. eh, lembrade que vos podedes seguirnos en... No Instagram, no Teleclube. Moi ben. Eh? O <laughs> Teleclube. o Teleclube, sí, señor. Eh. E de ao cine que eu fun a ver só a, eh, outra vez unha película do Teleclube, que non había ninguén máis na sala, hai que ir máis ao cine, xente. Bueno, fuches un lunes. <laughs> <laughs> Duas semanas despois do, da estreia Bueno, esperemos que a cousa non vaya tan mal eh? Non vaya tan no, mal no. No. E nada, escoitámonos no seguinte Teleclube Si, sí, chao, chao